50 languages. 70. 70. Désirez quelque chose. Désirez quelque chose. Désirez-vous fumer Désirez-vous fumer Désirez-vous danser Désirez-vous danser Désirez-vous vous promener Désirez-vous vous promener je voudrais fumer. Je voudrais fumer. Veux-tu une cigarette Veux-tu une cigarette Il voudrait du feu. Il voudrait du feu. Je voudrais boire quelque chose. Je voudrais boire quelque chose. Je voudrais manger quelque chose. Je voudrais manger quelque chose. Je voudrais me reposer. Je voudrais me reposer. Je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais vous demander quelque chose. Je voudrais vous demander pour quelque chose. Je voudrais vous demander pour quelque chose. Je voudrais vous inviter à quelque chose. Je voudrais vous inviter à quelque chose. Que désirez-vous, s'il vous plaît Que désirez-vous, s'il vous plaît Désirez-vous un café Désirez-vous un café ou préférez-vous un thé Ou préférez-vous un thé Nous voudrions aller à la maison. Nous voudrions aller à la maison. Désirez-vous prendre un taxi Désirez-vous prendre un taxi Il voudrait téléphoner. Il voudrait téléphoner. Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.